Maiatzako hogeita maika ditu gaur ostirala da eta hau berrion albistegia duzu. E, Berriozari irriatiaren albiste emankizuna. Azken egunetako albiste nagusien arekin hasiko gara, hasiko dugu, beto esan da, gure albistegia. Bai, e, atzoko grebak babes handia izan zuen Berriozarko administrazio publikoan. Ela Lab SK, este ILAS eh, N Iru CGT LNK eta CNT sindikatuek deitutako greba egunak jarraipen handia izan zuen Berriozarren. Merkataritza sektorean auzoka desberdina izan zen harren, toki administrazioko eta hezkuntza publikoko langileen artean erantzuna ia erabatekoa izan zen. Masiboki parte hartu baitzuten murrizketa sozial eta laboralen aurkako protestan. Udaleko langile guztiek iru hiruk izan ezik grebarekin bat egin zuten. Goizean goizetik langileen elkarrietaratzeak egin ziren berriozarko puntu ezberdinetan, goizeko zortzi terdietan hasita, goizean berriozartar asko, iruñeko manifestaziora joateko zutabeetara batu ziren, han amasei mila lagun aritu ziren protestan hiriburuko kaleetan. aste azkenean egin zuen udalak e, maiatzeko osoko bilkura eta memoria historikoa e, abiadurandiko trena edo abortua bezalako gaiak jorratu ziren. Iragan aste azkenean maiatzeko oiko osoko bilkura egin zuen berriozarko udal batzak bilkura luzea izan zen eta bertan orotariko puntuak jorretu ziren. Izkierda ezkerriak adibidez, bi mozio aurkeztu zituen, bata memoria historikoari buruzkoa UPN eta PP ezbeste talde guztien babesa jaso zuena eta beste bat bardeako tiro eremuaren aurkakoa. Hori ere, aurrera aterazen. Abiadura handiko trena izan zen eguneko beste gai garrantzitsu bat, iru mozio eztabaidatu baitziren. pesenek aurkeztutako bi, zeinetaktik eh, bat onartu baitzuen udalbatzak, eta bilduk aurkeztutako hirugarrena. Azken horrek ere, gehiengoaren babesa jaso zuen. Sozialistek beste mozio bat aurkeztu zuten abortuaren inguruan, eta horrek ere aurrera egin zuen, baina beste puntu batzuetan gutxiengoan gelditu ziren PSNeko hautetxiak besteak beste San Cristobal klubari buruzko puntuan patxi zuek irolzi zinegotziaren jarrera gaitzetz, gaitzestea zen PSNren helburua, baina testuak ez zuen gehiengoaren babesa lortu. Azkenik, berdintasun teknikariaren gaineko mozioa UPNek, PPek eta PSNek batera aurkezturik eta e, eh, izkerda ezkerriaren babesarekin etzen onartu. zabalei da heldu den ikasturterako musika eskolako izen ematea. Alaxe gaur berriozarko musika eskolan 2008-2008 ikasturterako izena emateko epea zabalduko da. Eskolako ikasleen izen ematea, e, gaurtik aurrera eta ekainaren laura bitartean e, doan epean egin behar da, eta aldiz ikasle berrien izen ematea, ekainaren bostetik zazpira bitartean egingo da. Izen emateak musika eskolako idazkaritza bulegoan eginen dira, goizez e, amaiketatik ordu batetara, eta arriatxaldez el, lauretatik zortzietara tarifei dago kionez, eh, alde handia dago erroldatuta edo erroldatu gabe dauden eh, pertsonen artean, lehen zikloari dago kionez, erroldatutako lagunek eh, berriunda zortzi kakotxu berrogeita mairu euro ordaindu behar dute, erroldatu gabe ekaldiz bederatzeunda iruro gehi kakotxu hogeita bederatzi euro gainerako mailetan erroldatuek bosteunda hogeita ma bost kakotxu hogeita ma zortzi euro ordaindu beharko dute eta erroldatuek erroldatu gabe ekaldiz, 2000 lareunda berrogeita sortzi, kakotx hogeita bost euro. Eta bigarren instrumentua egin behar dutenek, erroldatuen artean berreunda irurogeita bat, kakots berrogeita sortzi euro ordeindu behar dute, erroldatu gabe ekaldiz, 1000 irureunda berrogei, kakotx hogei. E, eh, Oiexek beraz, e, datorren ikasturterako tarifak. tarifak. Eta musika eskolatik e, mugitu gabe, 2000 damairu, 2000 damalaugarren ikasturterako diru laguntza deialdia ere zabaldu baitute. Musika eskolako 2000 hau ikasturteko diru laguntzen eskaera egiteko epea zabalik dago, ekainaren amalaura bitartean, interesdunek berriozar.es udal webgunean irakur daitezken eskabidea eta deialdian aipatzen diren gainerako agiriak berriozarko udaleko auzo bulegoan edo erregistro elektronikoaren bidez aurkez Estuve arco beharko dituzte. zarko udalerako kaleberri zazpiko sarbidea itzi dute. E, bi hartik aurrera, ekainak bat, jende hartzeko orduetan udal bulegoetara joateko sarbide bakarra Euskal Herria plazakoa izanen da kaleberriko sarrera itxiko baita. Kaleberri kaleko sarrera hori e, itxi egingo da lan arriskuei aurre hartzeko legeak ezagritako xedapenak eta energia eranki, eraginkortasunak eskatutako neurriak betetzeko. Aste azkenean Euskarazko, ipuin aur lehiaketako sari banatu ziren berriozar.es udal eh, webgunean ikusgai dira jada euskarazko ipuinen aur lehiaketan irabazle izan eh, diren ipuinak lehen hezkuntzako lehen zikloan Neike Marti hartu Barriosoren Jak Lailatarra eta Maialen Muro Perezen mingaini gabeko jirafa saritu dituzte bigarren zikloan Nerea Lasa berriren Txuriren lapurketa eta Amara Marcos Zidontxaren sagar bizia eta hirugarren zikloan azkenik Nerea Mansoa Nuñezen futbol partida eta Manel izen Urdanizen Tartalo etxea. Sari banaketa asteazkenean egintzen zen Berriozarko entzunaretoan. Eta asteburuko itzorduak aipatuko ditugu orain gaur zineforum, eh, e, eh, zineforuma izango dugu kulturgunean. Berriozar Groucho Films elkartearen zinema eh, zikloa aurrera doa, la delikadeza izenburuko filmarekin itzordua gaur izanen da, herriatxaldeko sortzi terdietan kulturgunean. kulturgunean. Eta bihar emanen zaio hasiera berriozarko lehen pintxo asteari. Gure herriko amairu tabernak zein parte hartuko dute ekimen honetan. Eunda bat, kristal, herria, ibai alde, iparra, irati, kale berri, kirol taberna, labodega, navarrete eta errokaberri, bakero eta xajoa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 Berriozar futbol elkartearen eh, norgeiagokak aipatuko ditugu orain. Eh, eh, liga edo denboraldiko azken partida izanen da. ba, gure bi taldeentzat entzat, kadeteak A taldeak lezkairu izanen du aurrez aurre. Bihar goizeko amarter dietan lezkairu. Eta aurrak B taldeak infanzonesen kontra jokatuko du. osen larun batean, hau da bihar goizeko amaiketan. Eta eguraldia aipatu, aparkatu, eh, eh, kirolak aipatu ostean eguraldia ze imintzatzeko ordua iritsi zaigu. eguraldian ez da aldaketarik eh, gertatuko. Ez dugu eguzkia ikusteko aukerarik izango eta euri dezente eginen du zaparriadak mardulagoak izanen dira, temperatura freskoa izanen da beste egun batez eta eh, beroenak amabost amasei graduren bueltan kokatuko dira gehienez. Gainera, ipar mendebaldeko aize zakarriak hotz sentsazioa areagotu eginen du. Eta hau izan da guztia, gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berriozari irriatiaren sintonian, FMko eun puntu sortzian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.